Հակառակորդի կողմից արձակված գրակոցից մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել պաշտպանության բանակի զինծառայողը։ Այս գրակոցով Ադրբեջանը ցույց տվեց, որ չի հարգում իր կողմից ընդունված միջազգային պարտավորությունները։ Արցախի հանրապետության նախագահը Բրյուսելում այցելել է Հայաստանի եվրոպական բարեկամներ կազմակերպության գրասենյակ եւ հանդիպել կազմակերպության մի խումբ անդամների հետ։ Պաշտոնական այցով Հայաստան կժամանի Ռուսաստանի վարչապետը։ Թեհրանում կայացել է Հայաստանի պատմության եւ Իրանի ազգային թանգարանների համատեղ ցուցահանդեսի հանդիսավոր բացումը։ Սոնա Պողոսյանը դարձել է ծանրամարտի մինչև 20 տարեկանների Եվրոպայի չեմպիոն։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Հոկտեմբերի 19-ին ժամը 15-ից 50-ի սահմաններում Պաշտպանության բանակի հյուսիս-արևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հակառակորդի կողմից արձակված գրակոցից մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել պաշտպանության բանակի զինծառայող 1998 թվականին ծնված Տիգրան Արմենի Խաչատրյանը։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյ ծառայությունից դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։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 Նախագահ Բակո Սահակյանը հոկտեմբերի 19-ին ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի Արցախի Հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած արիության համար Պաշտպանության բանակի Էնզորամասի զինծառայող Տիգրան Խաչատրյանը հետմահու պարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Այս կրակոցով Ադրբեջանը ցույց տվեց, որ չի հարգում իր կողմից ընդունված միջազգային պարտավորությունները։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը անդրադառնալով Արցախի դիրքերից մեկում 3 հակառակորդի կրակոցից 19-ամյա զինծառայողի մահվանը։ Նա նշել է, որ Ժնևում Սարգսյան-Ալիև հանդիպումից հետո Ադրբեջանն այս կրակոցով ցույց տվեց իր գործի եւ խոսքի անհամապատասխանությունը։ Ադրբեջանը սրանով ցույց է տալիս, որ պատրաստ չէ կառուցողական բանակցությունների։ Ադրբեջանը սրանով ցույց է տալիս, որ սակարակոց է ոչ միայն հայաստանյան կողմի, այլ սակարակոց է Ժնևյան պայմանավորությունների նկատմամբ։ Եվ կարծում եմ, գոնե հիմա արձագանք պետք է լինի միջազգային հանրությունից եւ ուղիղ ու հստակ։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հոկտեմբերի 19-ին Բրյուսել քաղաքում այցելել է Հայաստանի Եվրոպական բարեկամներ կազմակերպության գրասենյակ եւ հանդիպել կազմակերպության մի խումբ անդամների հետ գրասենյակի տնօրեն Դիոգո Պինտոյի գլխավորությամբ։ Արցարծվել են Արցախի ներքին եւ արտաքին քաղաքականությանը տարածաշրջանային գործընթացներին, Արցախ-Եվրոպա հարաբերություններին առնչվող մի շարք հարցեր։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, Բակո Սահակյանը բարձր է գնահատել Հայաստանի եվրոպական բարեկամներ կազմակերպության գործունեությունը՝ ուղղված եվրոպական տարբեր երկրներում ու հարթակներում Արցախյան հիմնախնդրի օբյեկտիվ ներկայացմանը, մեր հանրապետության եւ եվրոպական տարբեր կառույցների միջև կապերի հաստատմանն ու ամրապնդմանը։ Նույն աղբյուրի համաձայն նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր Բրյուսելում հանդիպում է ունեցել Մեծիտանն Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Արաչինի հետ։ Հանդիպմանը քննարկվել են հայրենիք սփյուռք, եկեղեցի հասարակություն փոխհարաբերություններին, Արցախի ներքին եւ արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Անդրադարձ է կատարվել նաև մեր հանրապետությունում տարբեր ծրագրերի իրականացմանը, մասնավորապես Նորկիլիկիա բնակավայրի հետագա զարգացմանն առնչվող խնդիրներին։ Նախագահ Սահակյանը բարձր է գնահատել Մեծ Իտալիան Կիլիկիո կաթողիկոսության դերը Սփյուռքում հայապահպանության, հայրենիքի հետ կապերի ամրապնդման եւ Արցախին մշտապես սատարելու գործում։ Արցախի պետնախարար Արայիկ Խարությունյանը հոկտեմբերի 19-ին այցելել է Մարտակերտի Չորանոցի արտադրամաս եւ տեղում ցանոթացել փոքր գործարանի հնարավորություններին։ Մարտակերտի բարիկներ անունն ստացած չերի արտադրամասը 4 ամիս է ինչ աշխատում է։ Արտադրամասի շինարարությունը սկսվել է այս տարվա մարտ ամսին եւ կարճ ժամանակում հանձնվել շահագործման։ Ինչպես ասաց Մարտակերտի բարիկներ համանախագահ պատասխանատվությամբ ընկերության հիմնադիր Գրիգորի Միրզոյանը, ամառվա տակ օրերին օգտագործվել է արևային, իսկ վերջին շրջանում գործի են դրվել էլեկտրական չորանոցները։ Ունենք արևային չորանոց, օրը միջև 2.3 տոննա չորացնեի եւ ունենք երկու հատ մեծ արեստական չորանոց, որը ձեռքենք բերել Հայաստանից։ Ըստ Գրիգորի Միրսոյանի մեկ վառարանը հնարավորություն ունի չորացնել 750 կիլոգրամ միրգ, մոտավորապես 20 ժամում։ Ընկերությունը մտադիր են ավելացնել չորանոցների քանակը եւ կրկնապատկել արտադրության ծավալները։ Հիմնականում միրգը բերվում է Հայաստանից, քիչ քանակությամբ, բայց մթերվում են նաեւ տեղական մրգերը։ Պլանավորումա որ արևային չորանոց ավելացնենք, երկրորդը դնենք, Եր երկու հատ էլ էլեկտրական չորանոց։ Այս տարի 10 տոննա չիրենք արել արդեն, հաջորդ տարին ոչ թե սպասենք որ իրենք բերեն, այլ բրիգադա ցարքենք իրանց ամեն հարմարություններով գնան քաղենք։ Մենք բերենք մթերենք։ Ներկայումս շրի արտադրամասում աշխատում է շուրջ 30 բանվոր։ Շուտով շահագործման կանցնի երկրորդ հյութերի, կոմպոտների, մրգային պահածոների արտադրամասը, ինչը ենթադրում է նոր աշխատատեղերի բացում։ Գրիգորի Միրզոյանի խոսքով արտադրանքի որոշ մասը նախատեսվում է ներքին շուկայի սպառման համար։ Այս տարի փորձ կարվի մարտակերտի բարիկներն արտահանել Ռուսաստանի Դաշնություն, իսկ հետագայում նաև եվրոպական երկրներ։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Մոտ 4 տարվա ընթացքում առաջին անգամ հնարավոր եղավ թեկուզ եւ բավական հակիրճ համատեղ հայտարարություն ընդունել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների եւ համանախագահների մասնակցությամբ։ Այս մասին նշել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղախանգուցալուծումը Հայաստանի արտաքին քաղաքական օրակարգի ամենամեծ առաջնահերթություններից է։ Շուրջ 16 ամիս ընդմիջումից հետո ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հմուտ միջնորդությամբ հնարավոր եղավ կազմակերպել նախագահների հանդիպումը, որը ինքնին կարելի է դրական գնահատել։ Հայաստանը համոզված է, որ պետք է ինտենսիվ բանակցություններ վարել։ Խորապես համոզված է, որ եթե Բաքուն Կատարի համանախագահների կոչերը անվերապահորեն հարգի հրադադարը, կյանքի կոչի նախկինում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները, վերահաստատի իր հանձնառությունը համանախագահների կողմից առաջարկված հակամարտության կարգավորման սկզբունքներին, կառուցողական մասնակցություն բերի բանակցություններին, ապա հնարավորություն կստեղծվի առաջ մղել խաղաղ գործընթացը։ Հայաստանը համանախագահ երկրների հետ միասին շարունակելու է ջանքերը ուղղված Ղարաբաղյան հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորմանը, ասել է Հայաստանի արտգործնախարարը։ Երեք երեկոյան Ստեփանակերտի Valex Garden Cinema կինոդահլիճում տեղի ունեցավ Դադիվանք փաստավավերագրական ֆիլմի առաջնախաղը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Դադիվանքը հայարտ մշակութային կենտրոնի անցյալ կատարյալ ֆիլմաշարի երկրորդ ֆիլմն է, որը ստեղծվել է Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության աջակցությամբ։ Ֆիլմի ստեղծման գաղափարը սցենարի հեղինակ եւ պրոդյուսեր Ռիտա Շարոյանի մոտ ծնվեց այն ժամանակ, երբ նա մոտ 1 ամիս առաջ առաջին անգամ այցելեց Արցախի գեղատեսիլ Լեռնալանջերից մեկին հպարտորեն բազմած Դադիվանք միջնադարյան վանական համալիրը։ Մեր ընկերների հետ եկանք Դադիվանք որ տեսա, ասեցի, «Իս իրականությունն է, երազա, իս ինչ հեքիաթա»։ Ու ինձ շատ դուր եկավ, գնացի տուն աչքերիս առաջ էտա գալիս, անթատ անթատ հետո ասեցի ու սկսեցի սցենարը գրել, ասեցի եթե սցենարը գրեմ ինձ դուր գա, նոր իմ նկարանով խմբին կհավաքեմ, բայց կարողա չկարողանամ հաղթարեմ, այսինքն իմ տպավորությունը ավելին է, քան գրելու հնարավորությունս։ Թողարկումում ներկայացված է Դադիվան քվանական համալիրի հիմնադրման ու դարավոր գոյության պատմությունը։ Ռեժիսորական եւ օպերատորական գրագետ աշխատանքի շնորհիվ համալիրն ու նրա շրջակայքը ներկայացված են իրենց ողջ շքեղությամբ։ Առաջնախաղիններ կա հայարակելական եկեղեցու Արցախի թեմակալ առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը, շնորհավորելով ֆիլմի հեղինակներին հաջողված աշխատանքի համար, ասաց, որ այն պետք է ներկայացվի աշխարհի 4 ծայրերում։ Շատ գեղեցիկ հաստավավերական ֆիլմ տեսանք մեր հոգևոր լավագույն կոթողներից մեկի մասին։ Դա այնպիսի մի հաջողված ֆիլմ է, որ ամբողջ աշխարհին կարող են ցույց տալ։ Իհարկե դա դիվանքը շատ զորեղ սրբավայր է մեզ համար, ոչ միայն մեզ հայերիս համար, ամբողջ աշխարհի համար, որովհետև այնտեղ կա 70-ից առաքյալի մասուկները դադուի, այնտեղ կա նաև 7-րդ դարի մի սուրբ նահատակի մասուկները խորանի վրա, այնտեղ կան 800 տարով որնանկարներ եւ հիշենք, որ դա դիվանքում ժամանակին եղել են 500 միաբաններ։ Դա շատ մեծ վանական համալիր է։ Դարեր շարունակ այնտեղ աղոտ կհնչեն, խումբ են ծխել, մոմ ավարվել։ Հանդիսատեսի գնահատանքով դա դիվանքը պարզապես մի վանքի մասին պատմող ֆիլմ չէ։ Այն սերունդների հայեցի դաստիարակություն է ազգային արժեհամակարգի քարոզում եւ վերջապես մեր հայրերի ստեղծած մշակութային ժառանգության արժեվորում։ Ես օրինակ շատ դժգոհ եմ մեր ժամանակակից երիտասարդության եւ ազգային արվեստի կապի բացակայության փաստից ու ես պիտի ասեմ, որ իրանց հետ շատ լուրջ աշխատանք պետքա տանեն։ Այս տեխնոլոգիաները իրանց հոգեկերտվածքը լրիվ հարամել է։ Մեր երեխաները իրանց սարկած ռոբոտների նման են։ Պիտի պայքարես, որ քո երեխան, քո թոռնիկը, եթե չլինեն ազգային մարդիկ, դա դիվանքն էլ չլինի, որովհետեւ վանքերը պիտի աղոթող ունենան։ Հարցին թե որտեղ են մտադիր տարածել ֆիլմն ու արդյոք չեն մտածել այն թարգմանելու եւ օտարազգերին ներկայացնելու մասին, Ռիտա Շարոյանն ասաց, որ դա ժամանակի խնդիր է եւ մինչեւ տեքստային թարգմանությունն իրականացնելն առայժմ կներկայացվի հայ հանդիսատեսին հայրենիքում թե սփյուռքում։ Յուլիա Վանյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հրավերով հոկտեմբերի 24-ին պաշտոնական այցով Հայաստանը ժամանելու Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Այցի շրջանակում նախատեսվում է Կարեն Կարապետյանի եւ Դմիտրի Մեդվեդևի առանձնազրույցը, որին կհաջորդեն on-line-ված կազմով բանակցությունները եւ փաստաթղթերի ստորագրման արարողությունը։ Նախատեսվում է նաեւ Ռուսաստանի վարչապետի հանդիպումը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Հոկտեմբերի 25-ին Դմիտրի Մեդվեդևը Երևանում մասնակցելու է նաև Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի լիստի աշխատանքներին։ Բրյուսելում Եվրոպայի խորհրդարանի սրահներից մեկում Հայդատի Եվրոպական գրասենյակի կողմից կազմակերպված համագումարի բացման լիստին Մեծիտան Ընկիլիկիո կաթողիկոս Արամ Արաչին իր падգամը հղելով ներկաններին, խիստ քննադատել է Միեդի հապճեպ եւ անարդար մտեցումը Սիսի կաթողիկոսարանի վերադարձի գործով։ Նորին սրբությունը իր ելույթում շեշտել է, որ չնայած Թուրքիայի զորեղությանն ու մի շարք երկրների աշխարհակաղակական շահերին, հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը շարունակվում է։ Իսկ ճանաչումը ենթադրում է նաև հատուցում։ Ավելին, Թուրքիան լինելով Օսմանյան կայսրության շարունակողը, չի կարող ուրանալ հայոց ցեղասպանությունը եւ անտեսել հատուցումը, նշել է նա. Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմակայանի Էրեբունի ռազմաբազայում զինծառայողները, նրանց ընտանիքների անդամներն ու քաղաքացիական անձնակազմը մասնակցել են զորամիավորման կազմավորման 15-րդ տարեդարձի տոնակատարությանը։ Ռազմական օթաչուները MiG-29 կործանիչներով եւ բանակային ավիացիայի MiG-24 ու Mi-8MT ուղաթիռներով թռիչքներ են կատարել 2017 թվականի ուսուցման ամառային շրջանի Ստուգարկի շրջանակներում։ Ռուս օթաչուները ռազմական օթակայան հրավիրված հյուրերին գործանիչներով եւ ուղաթիռներով օթային բեմադրություն են ցուցադրել նավավարման բարդ ֆիգուրների կատարմամբ։ Միջազգային լրահոսից Ռուսաստանը պատրաստ է վերադառնալ Ուկրաինայի հետ կառուցողական երկխոսության։ Ռուսաստանին սահմաններին պետք չեն հակամարտություններ։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Եկեք վերադառնանք կառուցողական, բովանդակային, նյութական, ինչպես ասում են դիվանագետները, երկխոսության։ Մենք պատրաստ ենք հաջիկով դա կանենք եւ որքան արագ, այնքան լավ։ Մեզ մեր սահմաններին հակամարտություններ պետք չեն, ընդգծել է Պուտինը։ Նա հստակ նշել է, որ Ռուսաստանը ցանկանում է իդեմս Ուկրաինայի տեսնել բարեկամ պետության։ Ադրբեջանի անդիմադիր Մուսաֆատ Կուսակցության նախկին նախագահ Իսա Ղամբարը հայտարարել է, որ իր տեխնացությունն առաջադրելու է 2018-ին Ադրբեջանում կայանալիք նախագահական ընտրություններում։ Նախագահական ընտրություններում իրենց տեխնացությունն առաջադրելու մասին հայտարարությամբ հանդես է եկել նաև Ադրբեջանի խորհրդարանի նախկին խոսնակ Ռասուլ Գուլիևն ու խորհրդարանի նախկին պատգամավոր Հուսեյն Աբդուլլաև։ Թեհրանում տեղի ունեցել Հայաստանի պատմության եւ Իրանի ազգային թանգարանների համատեղ ցուցահանդեսի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Հայաստանի Հանրապետության պատմության թանգարանը ցուցադրության է ներկայացրել նախաուրարտական, ուրարտական եւ հետուրարտական ժամանակաշրջանի 103 բացառիկ պատմամշակութային մեծարժեք ցուցանմուշներ։ Մարզասերների համար Ալբանիայի դուրս քաղաքում ընթացող ծանրամարտի միջև 20 տարեկանների Եվրոպայի առաջնության 75 կիլոգրամ քաշային կարգում Սոնա Պողոսյանը նվաճել է չեմպիոնի կոչումը։ Երկամարտում հայ մարզիկը գրանցեց 227 կիլոգրամ արդյունք։ Պողոսյանը փոքր ոսկե մեդալների արժանացավ նաև պոկում ու հռում վարժություններում։ Այժմ եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 6-ից 9 ցելսիուսը 15-ից 20 աստիճան։ Տակություն։